من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينكم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع guarda اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Una mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iko sa da ƙaddarawarsa ya kawo mu wannan farfajiya a wannan gari na lori, domin gabatar da wa'azi na kwamitin da'awa na matasa muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya samu faɗi daidai kuwa mu yi aiki da daidai kuma a wannan masallaci mai albarka na ƙofar dagaci na lomi muna addu'a Allah saka masa da alkhairi kuma muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa imani da daraja to yau dai an samu wani sauyi wadda da ne nake haɗa gomin goma gefen ɗaya yau kuma an zo an ce in gabatar da wani abu wadda tsakani da Allah wannan kujera ta fi ƙarfi na akwai malamai wadda ya kamata ce su za su zo su gabatar da su gabatar mana da wa'azi mu a mu na 'yan agaji sai mu ci gaba da ayyukan da muka saba na aikin agaji to ni dai ba malami ba ne ni karamin almajiri ne daga cikin ƙananan ƙananan almajirai ina roƙon allah maɗaukin sarki ya sa in faɗi daidai kuma in yi aiki da daidai abu na farko an ba ni maudu'i wato akan at-tamassuku bis sunnah wato riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wannan maudu'i shi ma babban maudu'i ne kuma aka ce ne yanzu gabatar da shi to na farko a cikin wannan abinda na dan dubo na farko Allah da manzonsa sun yi umarni a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan na biyu dukkan alkhairi na cikin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali soyayyar Allah madaukakin sarki sa'annan gafaran ubangiji duk yana daga cikin wato alkhairai na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan na uku akwai e, dukkan ibada ba a wanda ba koyar wanda manzon Allah bai koyar da ita ba dukkan ibada wanda ba koyar da ba koyarwar manzon Allah ba ce to ɓata ce da halaka sa'an nan na hudu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wato hanya ta tsira muna roƙon Allah ma'aikin sarki ya samu tsira abu na farko kamar yadda na faɗa cewa Allah da manzonsu sun yi umarni cewa a bi su kamar yadda ayan alƙur'ani ta za mu karanta yanzu insha Allah cikin suratul ahzab laqad kana lakum fi rasulillah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa yana haƙiƙa ya kasance a gare ku abin koyi ne a gare ku ga ainihin wato abin koyi ne a gare ku zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam wajen halaye masu kyau liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kuma duk wanda yake so ya haɗu da Allah maɗaukin sarki lami biya. to wajibi ne ya bi Allah ya bi manzonsa ya bi koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haƙiƙa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga dukkan musulmi kuma wajibi ne ga kowace ma musulma mace wadda ne Allah maɗaukin sarki ya aiko domin ya zo ya koyar da wannan addini din kuma sa'annan Allah maɗaukin sarki ya ba da umarni cewa mu bi ainihin wato sunnarsa kamar yadda cikin wani littafi na tauhidi yake tambaya cewa man rasulu waye ne wannan manzo ar-rasulu huwa nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo dai shine annabi muhammad tira da aminci Allah su tabbata a gare shi arsalahu Allah linnas Allah ya aiko shi zuwa ga mutane yu'allimuhumul islama domin ya karantar da su wato musulunci to a wannan kawai ya kamata mu san cewa duk mutumin da baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa akwai babban kuskure a tattare da shi sa'annan har yanzu ayan alqur'ani ta yi magana cewa cikin suratul hashir wa ma atakumur rasul wa ma atakumur rasul amrun rasulu fakuduhu Allah maɗaukin sarki ya ce duk abin da manzo ya zo muku da shi fakuduhu to ku riƙe shi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku riƙe shi ku yi aiki da shi domin faɗa baya cika sai kuma ya haɗu da aiki kar ya zamana an faɗa maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce ai kaza ya ce ai kaza amma ba ka aikatawa ka'i wa ma nahakum anhu fantahu abunda kuma ya hane ku da shi to ku yi iya ƙoƙarinku ku ba cewa kun haɗu kun haɗu da wannan al'amarin don haka wannan ayar al’ur'ani ta zo eh, eh, ta so ta yi daidai da hadisi wanda yake cikin arba'un hadisi na tara wanda an karɓo wannan hadisi daga abdurrahman bin sakari wanda yake cewa ya ƙulu yana cewa sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ƙwala yana cewa wa ma na haitukum anhu fantahu fajtanibu wa ma na haitukum anhu fajtanibu abinda na hane ku da shi to fajtanibu ku nisance shi wa man wa ma amartukum bihi fa'atu جزاكم الله خيرا khairan abinda kuma na ani wato umurce ku da shi fa'atu minu masada ku aikata shi daidai ku. kar ya zamana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada umurni aka aikata abu kana ki ko kuma yana hana ka abu kai ka ce ba za ka hannu ba to hakika akwai haɗari a tattare da al'amarinka domin me imaninka ba zai gama cika ba domin me da aka zo aka yi batun aka yi magana kalmar shahada daga imani da Allah sai kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka hada wa'annan guda biyu ka yi imani cewa ka yi imani da Allah za ka yi aiki da abin da Allah maɗaukin sarki ya ainihin wato faɗa maka na umarni ko hannu sa'an nan za ka yi aiki da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ainihin wato yi umarni ko ya yi hannu da shi za ka yi aiki da wayannan shi sa a cikin wannan littafi na tauhidi nan ma ake malamin yake tambaya a ciki yake cewa eh, menene matukuna menene matukuna cewa ka shaida da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne da Allah shine sai ce da'atuhu fi ma'ana biyayya ga abin da ya bada umarni ai wata zikuhu fi ma akbar da kuma gaskata dukkan abin da ya bada labari ne a kansa ka gaskata shi kawai kar a zo a karanta ma hadisi cewa manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza bayan kaɗi wani har fitowa ma zai yi ya ka. to haƙiƙa idan kana cikin wannan al'amari, ba ka da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan wajidna bumana wajidna bumana anhu wazaja da nisantan abin da ya hana kuma ya tsawatar ya hana ka abu to ka nisance shi yana daga cikin abubuwan da muka tsinci kanmu yau a rayuwa wallahi yana daga cikin yi wa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantse ana yi wa sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantse da izgilanci da izgilanci ga waɗanda suka tsaye da suna ɗin yau idan ka ajiye gemu ne wa'in za zage ka dole ka yi in ka ainihin daga suturar kare dole ka kai haƙuri saboda mai shi haƙurin kansa yana daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu yi iya ƙoƙari mu ga cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni ya zo mana da shi mu riƙe shi abinda kuma ya hana mu mu hannu Wafin fil hadis ya zo a cikin wani hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh, eh, hadisin al-ilbad ibn sariya yake cewa wa azana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mana wa'azi mau'izatan wajilat min al-qulub wa'azi wanda yake girgiza ainihin wato zukata manzon Allah ya yi musu wa'azi wa'azi mai girgiza ainihin wato zukata yin wa'azi kansa yana daga cikin sunnoni naman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce ya zauna baya isar da sako ila da addinin bai iso mu da a ce sahabbansa ba su ɗauka ba suna isar da saƙon Wataƙila da saƙon bai so mu amma yau gashi har mun zo wannan gari mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka muna ainihin isar da saƙo daidai abin da Allah ya fore mana ya ce ya yi musu wa'azi wa'azi wanda ya girgiza zukatansu wannan ya yi daidai da wata ayata ƙur'ani إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أبي صلي ديغا مؤمنين in ji Allah maɗaukin sarki idza zukira laha wajilat qulubuhum duk lokacin da aka ambaci Allah to zukatansu za su raurawa za ka ji lalle imani ya shigo maka in dai kana da imani za ka ji cewa wani abu dai na ainihin wato tsoro da kuma kwaɗayi na rahaman Allah madaukin sarki ya shigo ka wa idza tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta ayoyin Allah madaukin sarki zadatuhum imanan sai ya ƙara maka imani zaka ji cewa wani farin ciki yana shiganka imaninka yana ƙara suwa a cikin zuciyarka wa ila rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah madaukakin sarki ne kake dogaro dukkan al'amarinka zaka dogara ne ga Allah madaukakin sarki wannan shine lallai ka bi Allah kuma ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan a cikin wannan hadisi mannan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce alaikum bi sunnati ina ainihin wato horon ku da ku riki sunnata ina da ku riki sunnata wa sunnatul khulafa'ur rashidin da kuma sunnan kalifofi na shiryayyu su wane ne kalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abubakar sayyidina Usman sayyidina Ali ɗaya sayyidina Umar to ka bi sunnarsa ka bi sunnar kuma waɗannan kalifofi nasa don haka mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa muna bin sunnonin mamman Allah sallallahu alaihi wasallam sau da ƙafa sannan za mu shigo mataki na biyu eh, abin da ya shafi wato alkairai da suke cikin bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi da yake cikin bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya gaya mana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim yace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah idan har sun kasance suna son Allah fattabi'uni to su wannan ayan ba tana nuna maka cewa idan dai har kun kasance kuna son Allah to sai kun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda menene annabi shine wanda Allah madaukin sarki ya aiko mana babu yadda za a yi ka ce za ka yi ibada za ka yi ibada ka ce za ka yi ta kai haka kawai yadda ka ga dama ko kuma kamar aikan nasa na gani ana yi nake yi dole ne ka bincika ka ga cewa yaya annabi ya koyar da shi annabi ya ce kaza ya ce ai kaza ya ce ai kaza shikenan amma ya zamana kana yi ne saboda kaga ana yi to akwai matsala wadda in ka duba wayansu kwata-kwata mafi akasari wani za ka ga cewa gashi shekaru sun tafi amma babu yadda za a yi ya fahimci ibadar ma kanta balle ya san menene ma masu naɗi kwanan nan a alawanci aka yi abu an zo ana sallah a taƙalla da yanyi ya kai a guda biyu ne ya kai raka'a biyu sai by mistake dama bai sa wayansa silent ba sai aka kira shi a waya ana kiransa sai yana ɗaga wayan sai ce musu ina waya ne ina sallah ina waya ne mutum da wadda ya girma yana da shekaru kusan ƙila ma a aihuwarsa ya zo boda amma har yanzu bai san da cewa furta kalma yana daga cikin nawaqidul faraza ko ba haka bane ya zo ya aini wato yi magana a ciki an bugo masa waya ce ina waya ne to wannan yaya kake tsammani don haka dole mu tabbatar da cewa muna ainihin wato karatu ta nan ne za mu san menene sunna mu ainihin wato bishi don haka idan kana son Allah da manzo in kana son Allah to sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan cikin wato alkhairi wanda yake cikin wannan son Allah da kuma bin sunnar manzon Allah wa yaghfir lakum dhunubakum za a gafarta maka zunubanka me yafi wannan daɗi yanzu kawai a ce hukuma ta kama ka an ɗare ka kana toshe babu inda za ka sha iska sai aka zo aka ce to yanzu dai komi ya riga ya wuce an sallame ka ka fita wani irin daɗi ne wanda ba za ka ji yaranka ba za ka ji daɗi to ballantana Zulubi. to mu iya kokari mu ga cewa muna bi sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta wani bangare wa fil hadith ya zo wani hadisi cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wani aiki wanda zaka yi dukkan wani aiki duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin wannan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma laysa minhu fa huwa raddun to an mayar masa duk aikin da zaka ka tabbatar cewa akwai stamp na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a yi shi ko kuma bai ce a yi shi ba ko an yi a gabansa bai hana ba ko kuma an yi abun aka zo aka bashi labari bai hana shi ba cikin waɗannan ne ko ya yi abu ko ya ainihin wato aikata an aikata a gabansa bai hana ba ko kuma an zo an yi abun an bashi labari amma bai abu bai yi ba to don haka ka tabbatar da cewa ka yi aiki da abin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sa'annan yace wa mu da satin umar. fa’in na kulla muhdasatin bidiya wa kulla bidiyatin zarara ka shedin ku ga fararrun al’amura manzo Allah yana mana ka ga fararrun al’amura wadda yau ga sunan berkete kuna ganin su to saboda dama na faɗa cewa ni almajiri ne ni da bari na aka yi ɓangaren aikin agaji nake ta ɗan haɗa wayarin dina ya fi mini hankali na kwance to amma bisa umarni na shugaba ce da zuwa gabatar da wannan nasiha kuma wannan maudu'i mai faɗi ina roƙon allah maɗaukin sarki abinda na faɗa daidai allah ya bamu mu ka gaba ɗaya abinda kuma na yi kuskure ina roƙon allah maɗaukin sarki ya fidda kuskure a cikin waɗanda suka saurara ya gafarta mana kurakurenmu subhanakallahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته